Psalm 139. In finam, Salmus David. Erepe mei, Domine, ab omine malo, et viro iniquo erepe me. quia cogitavirunt iniquitatis in corde tota die constituebant prelia. Acuerunt linguas suas sicut serpentis venenum aspidum sub labi seorum. Custodime, Domine, de manu peccatoris, er ab omnibus iniquis eripe me. Qui cogitavidum supplantare gresus meus, absconderunt superbi laqueum mihi, et funes extenderunt in laqueum, iuxta iter scandalum posuerunt mihi. Dixi Domino, Deus meus est tu. Exaudi, Domine, vocem deprecationis mei. Domine, Domine virtutis salutis mei. Ambum brasti super caput meum in die belli. Ne trades me, Domine, a desiderio meo peccatori. Cogitavirunt contra mei ne terrinquas mei, ne forte exaltento. Caput circuitus eorum, labo labiorum ipsorum operiat eos. Cadent super eos carbones, in iniam deicies eos, in miseries non, non subsistent vir linguosus non dirigeto in terra, virum in justum mala capiant in interitu. Coniovi, qui facia dominus judicium in opis, in opis et vindictam paperam. Ferum tamen justi confite bunto nomini tuo, et, et abitabunt recti cum vulto tuo.